Ֆիզիոլոգիապես կանանց 97%-ն ի վիճակի է կրծքով կերակրել, սակայն կանանց մի մասը հանդիպելով իրական կամ թվացial դժվարությունների, ստիպված անցնում է մասնակի կամ ամբողջությամբ կատնախառնուրդով կերակրման։ Բացառապես կրծքով կերակրելու թիվ 1 նախապայմանը իրազեկվածությունն է։ Արցախի մայրիկների ակումբի ադմինիստրատոր եւ 3 երեխաների մայր Մարիամ Աբ รา համյանն այն մայրիկներից է, ով առաջին հղիության ժամանակ սկսեց հետաքրքրվել կրծքով կերակրման մասին նյութերը ուսումնասիրում կրծքով կերակրման վերաբերյալ, սակայն ինչքան էլ տեսական մասը ուսումնասիրես, միևնույն է, փորձը շատ կարևոր է, ինչը ձեր քեզ բերում միայն դրա միջով անցնելուց հետո բնականաբար։ Չնայած տեսական գիտելիքներին գործնականում Մարիամ Աբ รา համյանը շատ նորաթուխ մայրերի պես բախվել է դժվարությունների սկզնական փուլում կրծքին ճիշտ մոտեցնելու խնդիր կար, ինչը շտկվեց մասնագետի օգնությամբ։ Այնուհետև 3 ամսականում մոտ երեխա սկսեց հրաժարվել կրծքից, ու ես ոչ մի կերպ չէի հասկանում պատճառը, Կրծքով կերակրման խորհրդատուի օգնությամբ պատճառը բացահայտվեց՝ ծծակներ, ինչպես մասնագետներն են սիրում ասել, երեխայի նենգ ընկերը։ Անուշ Սականյանը Facebook-յան իր մասնագիտական էջում բարբերաբար հոդվածներ է հրապարակում։ Դրանցից մեկում անդրադառնալով ծծակին նա թվարկում է մի շարք ռիսկեր։ Կաթի քանակի քչացում։ Պտուկների ջաքեր, վերքեր մայրիկի մոտ, գազիկներ երեխայի մոտ, սնկային վարակներ եւ մայրիկի եւ երեխայի մոտ։ Մամա բալիկ կախարդական կապի թուլացում, երբեմն խզում։ Կրծքից հրաժարում։ Երեխայի մոտ սխալ կծված կառաջանալու հավանականություն, վաղաժամ կարիեսի առաջացման ռիսկ։ Մարիամ Աբ รา համյանը շեշտում է՝ լիակատար կրծքով կերակրել ցանկացող մայրիկը պետք է պատրաստ լինի նաև դժվարություններ հաղթահարել ես եւս նախընտրեցի այդ ուղին, քանի որ ինձ համար կրծքով կերակրումը դա ոչ միայն սննդի մատակարարում էր, այսպես ասած, այլ նաեւ հենց այդ կերակրման արդյունքում մի ուրիշ կապ է ստեղծում իմ եւ երեխայիս միջև եւ ես չէի պատկերացնում, որ մի օր այդ կապը կարող է կտրվել, հատկապես այդքան փոքր տարիքում ընտանիքի եւ կրծքով գերակրման խորհրդատուի աջակցության, ինչպես նաեւ Մարիամի վճռորոշ կամքի արդյունքում ամեն ինչ ստացվեց, սակայն Մարիամի պայքարը վերսկսեց իր զույգ բալիկների, Ավետի ու Նաիրիի ծնունդով։ Սկզբում ամեն ինչ հարթ էր ընթանում, կրծքի մոտեցնելուն գրեթե խնդիրներ չկային, կարծես թե նորմալ ուտում էին ու ոչ մի խնդիր չկար, սակայն երբ արդեն 20 օրականում կշռեցինք, բարձվեց, որ բալիկները շատ չնչին քաշ են հավաքել այդ ընթացքում։ Պատճառ այն էր, որ բալիկներն անհաս էին ծնվել եւ բավարար ինտենսիվ չէին դատարկում մայրական կուրծքը, սակայն Մարիամը անդրդվելի էր նորից դիմեց կրծքով կերակրման մասնագետի եւ արդյունքում բալիկները սկսեցին բավարար քանակի կրծքի կած ստանալ եւ քաշ հավաքել։ Մարիամի զույգ բալիկների միջև 6 ամսականը բացառապես կրծքով գերակրելու հաջողված փորձը շատերի համար անհավանական է թվում։ Շատ եմ ուզում, որ սա որպես նորմալ երևույթ դիտվի ու շատ եմ ուզում, որ այսքան շատացած կատնախառնուտով գերակրվող բալիկների ֆոնին սա որպես բացառություն չդիտվի, այլ հակառակը արդեն կրծքով գերակրվող երեխաները ավելի շատ գերակշիռ մաս կազմեն։ Կրծքով կերակրումը հաջողելու համար կարևոր պայման է կերակրման ճիշտ դիրքն ու տեխնիկան, նշում է կրծքով կերակրման մասնագետ Անուշ Սաքանյանը։ Տեսեք, երեխան ծնվում է տարբեր քաշերի, տարբեր չափերի, բերանի տարբեր չափերի, հա, ու շատ հաճախ երեխայի բերանը փոքրիկ է լինում, նաև անմիջապես ծնվելուց հետո երեխային կրծքին չեն մոտեցնում, երբեմն նաև կրծքից առաջ շիշ կամ սոսկային գնում երեխայի բերանը, երեխան սովորում է բերանը շատ փոքրիկ բացել ու կրծքը համ համապատասխանաբար շատ փոքր մասն է բռնում, պտուկը ծայրից է բռնում ու դրանից էլ հենց սկսում են բոլոր խնդիրները։ Հենց դրանից են առաջանում բոլոր այդ վերքերը կրծքի, պտուկի վերքերը, ճաքերը, խցանումները, մաստիտները ու մնացած համարյա բոլոր խնդիրների պատճառը սխալ կուրտ կորնելն է։ Որ เป զի խնդիրներ չառաջանան, հարկավոր է մինչև ծննդաբերելը ուսումնասիրել գրքով կերակրման թեման առհասարակ եւ ճիշտ դիրքերն ու տեխնիկան մասնավորապես շարունակում է մասնագետը։ Իմանալ, որ հարկավոր է ոչ թե պտուկը երեխայի բերանը դնել, այլ հնարավորինս խորը տեղադրել, որպիսի նախ հնարավոր լինի երեխայի համար առանց մեծ ջանք գործադրելու, առանց շատ ուժեղ վակում անելու կաթ հանել կրծքից, եւ չցավացնել պտուկը եթե մայրիկը թողնում է, որ երեխան ինքնուրույն բռնի կուրծքը ու ինչպես ուզի ուտի, որպես կանոն խնդիրները առաջանում են։ Դրա համար խորհուրդ տալիս եմ միշտ նախաձեռնությունը մայրիկը վերցնի իր վրա, այսինքն երեխային ոչ թե թույլ տա ինքը բռնի կուրծքը, այլ մայրիկը կուրծքը տեղադրի երեխայի բերանում։ Հնարավորինս խորը տարբերակով։ Նորաթուխ Մայրիկ Մարիամ Սարգսյանը պատմում է, որ մինչև առաջնեկին ունենալը միացել էր Արցախի մայրիկների ակումբին, որտեղ բարբերաբար կրծքով գերագրման խորհրդատուների հոդվածներն էր կարդում։ Համակուշադրությամբ հետևելով գրառումներին այսօր արդեն Մարիամի առաջնեկը Սաթեն երկու ամսական է եւ հրաշալի քաշ է հավաքում։ Շնորհիվ տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու Մարիամի հաջողված փորձին։ Ցավոք ոչ բոլոր մայրերի մոտ է ստացվում կրծքով կերակրման սկիզբը ինքնուրույն հաջողել։ Արդյունքում մի շարք խնդիրներ են առաջանում՝ վերքեր պտուկների շրջանում, մաստիտ, կաթի քչացում, երեխայի կրծքից հրաժարում եւ այլն։ Ուրեմն, եթե արդեն խնդիրը առաջացել է, հա կաթի քանակի խնդիր կա, ավելի արագ ու արդյունավետ արդյունքի հասնելու համար ցանկալի է մասնագետի հետ աշխատել, մասնագետի հսկողությամբ քայլերը ձեռնարկել։ Այնուամենայնիվ, եթե արդեն սխալ կիրակրման արդյունքում ունենք խնդիր կաթի քչացման տեսքով, ինչ կարող է անել մայրիկը հարցնում եմ մասնագետին։ Եթե խնդիրը արդեն առաջացել է, հասկանում ենք պատճառը։ Եթե պատճառը ծծակն է, վերացնում ենք ծծակը։ Եթե պատճառը սխալ կերակրման տեխնիկան է, 90% դեպքերում սա է լինում պատճառը, հա, սխալ կերակրման տեխնիկայի պատճառով է կաթի քանակը քչանում, քանի որ կաթը արտադրվում է պահանջարկի, երեխան ինչքան ուտում է, ինչքան քաշում է կրծքից հանում է, այնքան արտադրվում է կաթը, ու եթե երեխան կուրծքը սխալ է բռնում, բնականաբար քիչ կաթ է կարողանում հանել կրծքից ու համապատասխանաբար էլ քիչ է արտադրվում։ Ու այսպես շղթական process-ը գնում է գնալով քչանում է։ Կրծքի կաթը քչանալու ամենատարածված պատճառներից մեկն է ռեժիմով կերակրելու սխալ պրակտիկան է։ Կրծքով կերակրման խորհրդատուի կարծիքով այս միֆը գալիս է արհեստական կաթնախառնուրդներից, քանի որ ի տարբերություն կրծքի կաթի, որը պետք է ցպահանջ լինի, այսինքն երեխայի ցանկացած անհանգստության նշանի դեպքում նրան կուրծք են առաջարկում, ապա կատնախառնուրդներն ունեն հստակ ռեժիմ եւ չափաբաժիններ, որոնց պահպանումը ամենաանմիջական կապն ունի երեխայի առողջության համար։ Ոստի Նստի կրծքով կերակրումն ու կատնախառնուրդով կերակրումն իրար հետ համեմատելը միանշանակ սխալ է։ Կրծքի կաթը շատ հեշտ ամարս է, արագ է մարսվում ու մոտ 90 րոպեում լավ կերած, ասենք ամբողջությամբ լցված տամուկս կաթը մարսվում է։ Ու եթե երեխան ավելի երկար է մնում առանց կաթի, նա սկսում է քաշ կորցնել արդեն։ Սովորաբար նորմալ ուտող կշտացող երեխաները 2 ժամը 1 հենց արթնանում ու կերակրվում են, բայց քանի որ կուրծքը երեխային պետք է ոչ միայն սնվելու համար, այլ նաև ծառավը ահագեցնելու, ուղակի հանգստացնելու, ցավերը հանգստացնելու համար երեխան կարող է ավելի հաճախ գործ կպահանջել։ Հարկավոր է երեխայի ամեն պահանջի դեպքում նորածների հատկապես անմիջապես կրծքին մոտեցնել, դա երաշխիքն է կաթի քանակի խնդիր չլինելու, երեխայի լավ քաշի հավաք Եթե արհեստական կապնախառնուրդը գոնե ադապտացված է երեխայի համար, ապա կովի կաթը ընդհանրապես կապ չունի նորածնի սնուցման հետ եւ կարող է նույնիսկ մանկան մահվան պատճառ հանդիսանալ կովի կաթի ալերգիայից, աղեքային ընդիրներից բազմաթիվ նորածնային մահեր են գրանցվել ու դեռևս գրանցվում ամբողջ աշխարհում։ Այդ պատճառով սա շատ կարևոր է ամեն կենթանու կաթ իդեալական է իր ձաքի համար։ Կովի կաթի սպիտակուցը կազեինը խիստ դժվարամարս է ու խիստ խիստ ալերգեն ու չվերամշակված կովի կաթը շատ մեծ հավանականությամբ մեծ խնդիրներ կառաջացնի նորածնի աղեստամուքսային համակարգի համար։ Ընդհանուր մինչև աղեքային ինֆեկցիաներ, ալերգիկ դրսևորումներ ու մինչև մահ։ Արհեստական կաթնախառնուրդի հիմքում նույնպես կենթանական կաթն է, սակայն կաթում արկա ալերգեն հանդիսացող սպիտակուցը լաբորատոր պայմաններում ճեղքված է։ Հավատացեք, եթե կրծքի կաթով չեք կերակրելու երեխային, ապա լավագույն տարբերակը դա վերամշակված կովիկաթն է, այսինքն արհեստական կաթնախառնուրդը, որը հարմարեցված է երեխայի պահանջներին հնարավորինս, ինչքան որ հնարավոր է։ 1.5 տարեկան ճտպտա Միքայելի Մայրիկը Դիանա Սարգսյանը ժամանակին շատ է պայքարել կրծքով կերակրելու համար։ Բանն այն է, որ կրծքով կերակրվող բալիկների մի մասը 3-ից 4-րդ ամսականում սկսում են կրծքից հրաժարվել։ Մասնագետները դա անվանում են կեղծ հրաժարման փուլ։ Լինելով տեղեկացված մայրիկ, այդուհանդերձ Դիանայի համար շատ դժվար էր հաղթահարել այդ փուլը, քանի որ դրան գումարվել էր հարազատի կորուստը եւ սթրեսից կատնարտադրությունը վնասվել էր։ Բարեկամներից մեկն ինձ ասաց. «Դիանա, քարի դուրգյատ վերած է, ուխին պիտայնիտո մեղք այդ խոխը»։ Ամենասարսափելին էր կկաֆանատ մայրիկի համար։ Ու սկսվեց իմ պայքարը կրծքով գերագրելս պահպանելու հարցում։ Ինձ փրկության եկավ ամենասովորական ջուրը։ Օրվա մեջ խմում էի մինչև 4 լիտր ջուր։ Պահանջարկ ունեի, անընդհատ ծարավի զգացողություն ունեի։ Եվ ահա այսօր ուկերագրումը ավարտելու առաջին քայլերն ենք անում։ Բալիկի 1 ու 3 տարեկանից հետո Դիանան սկսեց կրծքով կերակրումը դադարեցնելու առաջին քայլերն անել։ Սկզբից չէր ստացվում, բալիկը սկսեց ջերմել, եւ Դիանան հասկացավ, որ փոքրիկը դեռևս պատրաստ չէ։ Որոշ ժամանակ անց փորձերը նորից վերսկսեց եւ միջև Ադրբեջանի կողմից Արցախը շրջափակման մեջ առնելը հասել էին նրան, որ բալիկը միայն գիշերային քնից առաջ էր կերակրվում։ Սակայն անհրաժեշտ սննդամթերքի սղության պատճառով Դիանան շարունակում է կրծքով կերակրել փոքրիկ Միքայելին, որպեսզի բալիկը գոնե կաթիկի միջոցով ստանա առողջաճի համար կարևոր վիտամիններն ու միկրոէլեմենտները իսկ կրծքից կեղծ հրաժարման փուլի եւ դրա հաղթահարման մասին ավելի մանրամասն լսենք մեր մասնագետից։ Ճիշտ կազմակերպման, կրծքով կերակրման կանոնները ճիշտ պահպանելու արդյունքում հաճախ կարելի է խուսափել այդ փուլից, բայց եթե այնուամենայնիվ առնչվել եք դրա հետ, հարկավոր է ուղղակի ճիշտ մեթոդներով դիմանալ, հա, այդ ժամանակաշրջանը անցնել։ հա, Ճիշտ մեթոդները ինչն են, հա, երեխայի հոգեբանությունը մի քիչ ուսումնասիրել տարիքային, հասկանալ այդ տարիքում երեխային ինչպես ինչպես կարելի է հանգստացնել, հիմնականում օգտագործել մթությունը, համուտ ժամանակ կերակրել, շարժում ապահովել, քայլերով կերակրել, ֆիթնեսի գնդակների վրա նստած կարելի է կերակրել մատրասների վրա, ճոճվելով կերակրել, երգելով, սպիտակ աղմուկն է հաճախակ օգնում այդ փուլը հաղթահարել եւ իհարկե մայրիկի հոգեվիճակը, հանգստությունը, որովհետեւ անհանգիստ մայրիկների դեպքում այս փուլը բավականին երկարում ու բարթանում է, որովհետեւ եղային, ինչպես գիտեք, փոխանցվում է մայրիկի անհանգստությունը, ով Ինչպես գիտենք, ֆլորացիները հաճախ կարող են լացել։ Լացի պատճառներն էլ բավականին երկար կարելի է թվել, սակայն չգիտես ինչու շատերի համար լացի թիվ 1 պատճառը երեխայի չկշտանալն է։ Նորաթուխ մայրիկին կողքից կարող են սխալ ինֆորմացիա տալով դրթել, որ նա երեխայի համար իդեալականը, այսինքն մայրական կաթը թողնի եւ անցնի արհեստական կաթնախառնուրդի։ Սոված մնալու պատճառը ըստ կողքից հուշողների մայրական կաթի ոչ բավարար յուղոտ լինելն է։ Լսենք Անուշ Սականյանի մասնագիտական հերքումը։ Այո, կնոջ կաթը տարբեր յուղանություններ կարող է ունենալ, բայց ոչ թե համեմատած այլ կանանց հետ, այլ հենց իր գաթի հետ համեմատած։ Այսինքն, կնոջ գաթը իդեալական է իր երեխայի համար ու հարմարեցնում է իր բաղադրությունը, կնոջ օրգանիզմը հարմարեցնում է գաթի բաղադրությունը երեխայի կարիքներին։ Այսինքն, հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կուրծք ուտելու ժամանակ երեխայի թքի միջոցով չնչին քանակությամբ հետ հոսք է գնում, այսինքն ոչ միայն բացն է կրծքից հոսում բերանի մեջ, այլ նաև չնչին քանակությամբ թուչ է, այսպես ասած, մամայի օրգանիզմ մտնում ու դրա միջոցով մայրիկի օրգանիզմը ինֆորմացիա է ստանում երեխայի առողջական վիճակի մասին ու գաթի բաղադրությունը փոփոխվում է ըստ դրա։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ օրինակ ջերմող բալիկի մորկաթը այլ բաղադրություն ունի՝ ավելի շատ իմունոգլոբուլին եւ վիտամին A է պարունակում, քան այդ նույն մորկաթը սովորական ժամանակ։ Այսինքն, կաթի բաղադրությունը անընդհատ է փոխվում, կախված երեխայի կարիքներից։ Օրինակ ամռանն այն ավելի շատ ջուր է պարունակում, քան զմրանը, քանի որ տաք եղանակին բալիկին ավելի շատ հեղուկ է անհրաժեշտ չջրազրկվելու համար։ Հենց սա է պատճառը, որ միջև 6 ամսական երեխաներին բացառապես կրծքով են կերակրում եւ հավելյալ ջուր չեն առաջարկում։ Նշում է կրծքով կերակրման խորհրդատուն։ Ամփոփելով, այսպես ասենք, որ մոր կաթը իդեալական է իր երեխայի համար։ Եթե յուղոտ է, ուրեմն երեխային յուղոտ է պետք, եթե յուղոտ չէ, ուրեմն երեխային այդպես է պետք։ Իրավասու չենք գնահատել կաթի յուղայնությունը։ յու, Երբ կրծքով կերակրող մայրը հղիանում է, շրջապատում բոլորը միանգամից շեշտում են՝ դաթարիր կրծքով կերակրել բալիկիդ։ Պատճառները նշում են տարբեր եւ մեկը մեկից վախեցնող։ Արդյոք կրծքով կերակրող հղին պիտի դադարեցնի կերակրելը, պատասխանում է Անուշ Սաքանյանը։ Առանց խնդիրների ընթացող հղիության դեպքում կերակրումը դադարեցնելու կարիք չկա։ Ցանկացած տարիքում, նույնիսկ եթե երեխան 3 տարեկան է, հա, կարիքը ուղակի չկա։ Պտղին որևէ վնաս չի լինում դրանից, Մասնագետը նշում է, որ եթե կրծքով կերակրող հղին սնվում է բալանսավորված եւ չունի առողջական խնդիրներ, ինքը պտուղն ու կրծքով կերակրվող բալիկը ապահովագրված են։ Եթե անգամ մոր սնունդը համապատասխանաբար չլինի, ապա օրգանիզմը ազդակներ է տալու ուղեղին եւ կատնարտադրությունը ինքնստինքյան կչանալու է, քանի որ էվոլյուցիայով պայմանավորված նախապատվությունը տրվում է պտղին պարզաբանում է կրծքով կերակրման խորհրդատուն։ Նաև գոյության 20 շաբաթականից հետո արդեն կաթի համը փոխվում է, ավելի խեժանում է կաթը, ավելի բաղադրությունը փոխվում է, մի քիչ ավելի մատուցիկ պինդ է դառնում, աղեքանակն է շատանում։ Ու երեխաներ կան, որ համից ելնելով չեն շարունակում ուտելը, երեխաներ կան, որ իրենց համար նորմալ է համի փոփոխությունը ու շարունակում են կերակրվել։ Ամփոփելով հաղորդումը նշենք, որ Միշել Օդենմայր կենտրոնը, իդեպ որի անդամ է նաև այսօրվա մեր մասնագետը, պատրաստ է աջակցել կրծքով կերակրման ճանապարհին խոչընդոտների հանդիպած մայրերին։ Կենտրոնն արդեն մասնաճյուղ ունի Արցախում եւ բոլոր մայրերն ու ապագա մայրերը կարող են դիմել ու անվճար խորհրդատվություն ստանալ։ Իսկ ձեզ հետ Տաթևիկ Խաչատրյանն էր, կհանդիպենք։